kai meilė sugrįž į namus, tai mūsų meilė vėl galinga pasijus, nes mūsų meilė neužmiršta mūsų neužmiršta tad, nemiršta tad, nežus. Vieną rytą nuo tavęs atsilikau, savo meilę tau ant popieriaus rašiau supratai, kad tai yra seni jausmai. Antrą kartą skamba jau kaip priekaištai, kai meilė sugrįž į namus, tai mūsų meilė. Vėl galinga pasijus, nes mūsų meilė neužmiršta mus, neužmiršta tad, nemiršta tad, nežus. Mūsų dangus toks pat platus kaip pirmą kartą kaip pavyko man myliu tave ištart. Nors taip lengva man dabar tau pasakyt, kaip sunku, kad tu galėtum pamanyt, kai meilė sugrįž į namus, tai mūsų meilė. Vėl galinga pasijus, nes mūsų meilė. Neužmiršta mus, neužmiršta tad, nemiršta tad, nežus tavo saugomą ramybę užgavau. Aš toks vienas, koks esu, dar nebuvau. Man beliko prisiminti, kad esi ir kokie mūsų namai jau dideli, kai meilė sugrįž į namus, tai mūsų meilė. Vėl galinga pasijus, nes mūsų meilė neužmiršta mūsų neužmiršta, tad nemiršta, tad nežus. Visatoje yra tokia malda, kuris krajoja angelų kalba. Ar ją kada išmoksime? vargu. Nors vienas, bet pasimeldžiu kartu, kai meilė sugrįž į namus, tai mūsų meilė. Vėl galinga pasijus, nes mūsų meilė neužmiršta mus, neužmiršta, neužmiršta, neužmiršta. neužmiršta.